Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 38 անգամ։ Արցախի նախագահի մոտ կայացած աշխատանքային խորհրդակցությանը քննարկվել են Ստեփանակերտում քաղաքային լուսավորության նոր էներգախնայող համակարգի անցնելու հարցերը։ Ադրբեջանում աղավաղում են ֆիզիկայի օրենքները։ Հադրութի շրջանում նախատեսված է կատարել 1200 հեկտար գարնանացան մշակաբույսերի ցանց։ Արցախի եւ Հայաստանի առաջատար բուհական կառույցների իրավագիտության ֆակուլտետները համագործակցության հուշագիր են ստորագրել։ Բերձորում անցկացվել է կենգուրու մրցույթ։ Մարտի 26-ին կկայանա աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Ղազախստան հանդիպումը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 17-ին եւ լույս 18-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 38 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 250 գրակոց։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 Նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը հանդիպել է Հայաստանի ամերիկյան համասարանի ուսանողների եւ դասախոսների հետ։ Հարցու պատասխանի ձևաչափով հանդիպմանը Էդվարդ Շարմազանովը պատասխանել է ուսանողների հարցերին։ Անդրադառնալով Արցախի միջազգային ճանաչմանը վերաբերող հարցադրմանը նա մասնավորապես նշել է. Մեր նպատակն է Արցախի հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը։ Արցախը երբևէ չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի անկախությունն այլ ընտրանք չունի, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչինչ չեն խնայելու Արցախի հարցի հայանպաստ լուծման համար։ Որպես պատասխանատու ուժ մենք գտնում ենք, որ պատերազմով խնդիր չի լուծվելու, խնդիրը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ կարգավորման ճանապարհով, ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Ադրբեջանում անհավանական ջանքեր են գործադրում, որպեսզի իրենք իրենց ապացուցեն հայկական Իսկանդերների անարդյունավետությունը։ Այս մասին հայտնել է ռազմական փորձագետ Արկադի Գրիգորյանը մեկնաբանելով Ադրբեջանի անխոցելիության թեմայով հերթական հրապարակումը։ Եթե համառոտ, ապա ցամաք ու հրթիռները օպերատիվ մարտավարական հրթիռների հետ համեմատելը մոտավորապես նույնն է, ինչ Ժիգուլին կամ Ազի հետ համեմատելը։ Այսինքն դրանք լրիվ տարբեր բաներ են, ասել է Արկադի Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով նման վերլուծական հրապարակումների հեղինակները հանդես հասել են նրան, որ նույնիսկ փորձում են ֆիզիկայի օրենքները աղավաղել։ Պարսը մեկ բան, նման հրապարակումների նպատակն է համոզել սեփական հասարակությանը հայկական բանակի սպառազինման, մասնավորապես Իսկանդերների անարդյունավետությունը։ Դե ինչ, թող այսուհետ էլ փորձեն, նշել է Արկադի Գրիգորյանը։ 2017 թվականի բերքի տակ Հադրութի շրջանում նախատեսված է կատարել 1200 հեկտար կանոնացան մշակաբույսերի ցանքս։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը գյուղատնտեսության ոլորտում ֆինանսական ներդրումները։ Ֆինանսավորող այդ ծրագրերից մեկը գառնանացան մշակաբույսերի ցանկաշրջանության խթանման ծրագրերն են։ Համաձայն այդ ծրագրի նախատեսումը հնարատեսությունում գյուղատու մշակաբույսերի ցանկատարածքները ընդլայնել, ինչպես նշեց վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը ֆինանսական միջոցներ կտրամադրվեն նաև բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակության համար։ 2017 թվականի բերքի տակ նախատեսված է շրջանում կատարել 1200 հեկտար գարանցա մշակաբույսերի ցանց։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությունը ներկայացրել գարանցա մշակաբույսերի պահանջող սերմերի հայտը։ 2017 թվականի մարտի 15-ի դուրսությամբ շրջանում կատարվել է 10 հեկտար կարտոֆիլի, 5 հեկտար բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանց։ Գարանցանի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մարտունի քաղաքի նոր թաղամասում կառուցված 4 շենքերը մոտ ժամանակներս շահագործման կհանձնվեն։ 93 բնակարանները տրամադրվելու են զոհված ինձարայողների, սպայական անձնակազմի եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, նշել է շրջվարչակազմի ղեկավար Կարոթով Մասյանը։ Նրա խոսքով նոր թաղամասում կառուցվում են եւս 4 քառահարկ բնակելի շենքեր։ Շենքերի կառուցման աշխատանքներ իրականացնում է Ֆերզիտ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Արցախում է Երևանի Մայրբուհի պատվիրակությունը ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի գլխավորությամբ։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանի նիստերի դահլիճում ստորագրվեց Արցախի եւ Հայաստանի երկու առաջատար բուհական կառույցների իրավագիտության ֆակուլտետների համագործակցության մասին հուշագիր, որին ներկա էր Արցախի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Երևանի եւ Արցախի պետական համալսարանների համագործակցությունը երկար տարիների պատմություն ունի։ Այդ շրջանակներում հաճախակի են կազմակերպվում փոխայցելություններ, փորձի փոխանակումներ, լուծվում ներբուհական կյանքի բազմապիսի խնդիրներ։ Հայաստանի Մարբուհի ռեկտորը խիստ կարևորում է Արցախի գործընկեր կառույցի հետ համագործակցությունը։ Մեզ համար շատ թանկ է շատ կարևոր, բայց մենք գտնում ենք, որ մենք այստեղ անելիքներ շատ ունենք, որովհետև մինչ այժմ կարծեք թե մեր հարաբերությունները կառուցվել են այնպիսի հողի վրա, որը նախատեսում էր ավելի շատ օգնություն մեթոդական, ավելի շատ օգնություն կազմակերպական Այսօր կարևոր խնդիր է մասնագիտական հարցերում սերտ համագործակցությունը, ընդգծելով այդ Արամ Սիմոնյանն այդ համատեքստում բարձր գնահատեց ու ողջունեց երկու համալսարանների իրավագիտության ֆակուլտետների նախաձեռնությունը բովանդակային առումով համագործակցել այնպիսի մի կարևոր բնակավարում, ինչպիսին է իրավագետ կadrերի պատրաստման բնակավարում։ Եվ կարծում եմ, որ այսօր կնքվելիք պայմանագիրը սկիզբ կդնի մի շատ բարեբեր գործունեության, որի արդյունքում մենք հույս ունենք, որ Արցախի պետական համալսարանում կստեղծվի կամ կլինի ավելի ճիշտ ուժեղ իրավաբանական կadrերի պատրաստման դարբնոց, որը կբավարարի Արցախի պահանջները հենց այդպիսի իրավաբան կadrեր ունենալու հարցում։ Նախքան հուշագրի ստորագրումը Հայաստանից ժամանած պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Երևանի պետհամասարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանի խոսքով հարցը այդպես հասունացավ ֆակուլտետում խորհրդակցելուց հետո նաև Արցախի հանրապետության նախագահի հետ, պարոն Ղուլյանի հետ որոշեցինք, որ աշխատանքը բաժանում ենք երկու մասի։ Բովանդակայինը անում ենք մենք եւ դա ովքեր տանոթ են հուշագրին կտեսնեն, որ ինչպես ասեց Տիկին ռեկտորը, եթե դա իրականացվի, մեծ հաջողություն կլինի, հաստատ կհասնենք։ Դա երկարաժամկետ ծրագիր է։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը համոզված է, որ համագործակցության այսպիսի խորացումը միայն ու միայն բովանդակային նոր լիցք է հաղորդելու արդեն իսկ ձևավորված հարաբերություն գործողություններին։ Եվ ես ուզում եմ այսօր մեր բոլորի անունից շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին եւ պարոն Վազինյանին, որ իսկապես այս գործը ի սկզբանե որպես գաղափար ինքը ներկայացրեց, կարեւոր մտահղացում որպես նախաձեռնություն եւ այսօր փաստորեն մենք այդ նախաձեռնությունը ամփոփեցինք քիչ առաջ ծորագրված հուշագրով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցած ներկայացումը Սո Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի Արցախյան հյուրախաղերի վերջին կանգառն էր։ Մինչ այդ 44 աստիճանի վրա ներկայացմամբ թատերախումբը հանդես է եկել Մարտունիում եւ Քարվաճառում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախյան հանդիսատեսը ինչպես միշտ ջերմ ու սրտաբաց ընդունեց Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնին։ Այդ վկայում ներկայացումը հոտնկայս դիտող ու հատկապես դահլիճում տեղ չլինելու պատճառով ցավով հետ վերադարձած մարդկանց թիվը։ 44 աստիճանի վրա ներկայացումն արդեն ցանոթ էր Ստեփանակերտի թատերասեր հասարակայնությանը։ Թատրոնի գլխավոր տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը պատմեց, որ ներկայացումը ճամփորդել է Հայաստանի բոլոր մարզերով եւ որ այդ ճամփորդությունը նվիրված է համազգային թատրոնի հիմնադրման 25-ամյակին։ Նա նաև պարզաբանեց, թե ինչու են հատկապես այս թեման ընտրել։ Իրականում այս ներկայացումը ձեր մասին է։ Իրականում այս ներկայացումը սահմանում ապրող, գործող մարդկանց մասին է։ Եվ հենց այդ է պատճառը, որ ընտրեցինք 44 աստիճանի վրա ներկայացումը իբրև նյութ։ Սահմանը պահելը, սահմանին կանգնելը միայն այնտեղ ապրող մարդկանց խնդիրը չէ, դա նաև մեր խնդիրն է։ Մենք փորձում ենք մեր արվեստի միջոցով ինչ որ բան դրական բան շարժել այդ երևույթի մեջ։ Թեպետ դերասանական կազմում ընդամենը 3 հոգի էին, բայց նրանց հաջողվեց ներկայացման հենց սկզբից գravel հանդիսատեսին, հաճախ նաև արցունքներ կորզել։ Հայրենադարձ Փյուրքահայ ընտանիքի համապատկերում մենք տեսնում ենք հայրենի գյուղը լքող ընտանիքներ, բայց ներկայացման մեջ իրականությունը սև ու սպիտակ գույներով չէ ներկայացված։ Հանդիսատեսի աչքին հառնում է հերացող մարդու ապրած ողջ հոգեկան ողբերգությունը։ Այդպիսին է կարապետի կերպարը, որը մարմնավորել է դերասան Կարեն Խաչատրյանը։ Կերպարի ամբողջ ողբերգությունը ես դրանում է, որ անելանելի վիճակ է, այսինքն մարդու տվյալ վիճակը երբ է ողբերգական, երբ որ վիճակը անելանելի է, ինքը ել չի տեսնում բայց այնուամենայնիվ հանգամանքները ստիպում են իրեն այլ ամենի գնալ։ Ինչի է գնում ինքը, որովհետև իր ամբողջ էներգիան, իր ամբողջ նվիրումը, իր ամբողջ ներքին ռիթմը չի կարողանում լիարժեք բավարարի այդ տվյալ տարածքում։ Դա իրեն համար արդեն նեղ է։ Սա այն կերպարն է, որի մեջ կա ստեղծագործական ջիղ, կա նպատակներ, կա թռիչք, եւ մեր ժողովրդի դժբախտությունը գիտեք ինչու՞ն է, որ մենք եւ գնալուց ենք լացում, եւ գալուց ենք լացում Բեմադրությունը բազմիցս ներկայացվել է նաև Սփյուռքի գաղթօջախներում։ Շատ ուժեղ ընդունվում գաղթօջախներում, սա իրենց էլ սրտի հոգու թեմա է եւ իրենք էլ շատ-շատ ջերմ են ընդունում դեպքեր են եղել, որ մարդիկ վատացել են, շտապօգնությունը եկել, այսինքն այնքան էմոցիաները իրանց մասին է։ Մարգոն սահմանամերձ գյուղ է եկել Սան Ֆրանցիսկոից։ Իր երջանկությունը իր աստղը գտել է հենց այստեղ։ Տարապում է ամեն մի հերացողի հետ ու ինչքան էլ փորձում, այնուամենայնիվ չի հասկանում նրանց։ Քեզի կուզեմ հարց մտալ։ Գնաս ինձիս է։ Ասում ուր կերտամ։ Ինչ կա հոն, որ այսպես կերտամ, կերտամ, խումբերով կերտամ։ Հիմա ինչ կնե։ Գործ ունի։ Տուն տեղ կա։ Եթե երբևէ տեսնես անուց։ Ասել որ Սիրանուշը մկրտիշ սեզյան չափ կարծած։ Ասել տուն դարձեք Պարզ է թե որքան արդիական ու ցավեցնելու աստիճան սրտամոտ է այս խնդիրը։ Տաթև Ղազարյանը, որ մամնավորում էր հայրենադարձ Սիրանուշին Մրգոյի կնոջը, ցավում է, որ 14 տարի լինելով համազգային թատրոնի բեմում ներկայացումը դեռևս արկա արտագաղթի պատճառով չի կորցրել իր արդիականությունը։ Երազանքներից մեկը այս ներկայացման հետ այն է, որ այլևս չխաղանք այս ներկայացումը։ Իհարկե, որպես դերասաններ մեզ շատ հաճելի է նման դերերով հանդես գալ, բայց թող որ թեման լինի ժամանակավրեպ, այլևս եւ մենք չխաղանք այս ներկայացումը։ Այդ ժամանակ ներկայացման առաքելությունը կատարված կհամարենք։ Իսկ ոչ այդ բեմադրությունը կշարունակի շրջել աշխարհով մեկ փորձելով օր առաջ իրականացնել իր առաքելությունը, որը ոչ միայն համազգայինի, այլև բոլորիս երազանքն է։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բերձորի Վահանթեքյանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում 3-ից 12-րդ դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ կայացել է կենգուրու մրցույթ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Ինքնակարգի տնօրեն Անահիտ Կոսակյանը, ով զբաղված էր նաև մրցույթի կազմակերպչական աշխատանքներով, ասաց. Իր ղեկավարած կրթօջախից մրցույթին մասնակցում են 31 աշակերտ։ Այս կենտրոնում ավելի շատ էին տարական եւ միջին դասարանների աշակերտները։ Յուրաքանչյուր երկու դասարան համար ներկայացված էր նույն հարցաթերթիկը։ Մրցույթն անցել է կազմակերպված։ Հույս ունենք, որ մրցութային շեմը մեր շրջանից շատ աշակերտներ կհաղթարեն, ասաց շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսիսյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների շրջանակներում մարտի 17-ին Պոլ Էլուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի TIF2 դպրոցում տեղի ունեցել ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ։ Հիմնադրամի տնօրեն Նելի Ավանեսյանը նշել է, որ ամեն տարի մարտի 20-ին ամբողջ աշխարհում նշվում է ֆրանսախոսության միջազգային օրը։ Մեր կենտրոնը եւս այս օրերին մի շարք ծրագրեր է իրականացնելու։ Առաջին այսօրվա ինտելեկտուալ խաղն էր, որի միջոցով փորձել ենք ստուգել աշակերտների ֆրանսերենի իմացությունը։ Կենտրոնի տնօրենը նշել է նաև, որ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների շրջանակներում ֆրանսիական մշակույթին նվիրված միջոցառումները կշարունակվեն։ Մարտի 18-ին տեղական ժամանակով ժամը 00:40-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Վյուրական գյուղից 11 կիլոմետր դեպի հյուսիս արևմուտք 10 կիլոմետր խորությամբ 2.5 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը պիկենտրոնում կազմել է 3 բալ։ Մարզասերների համար մարտի 26-ին ժամը 20-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կկայանա աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Ղազախստան հանդիպումը։ Նախապատրաստվելով այդ հանդիպանը Հայաստանի ազգային հավաքականը մարտի 20-ից 26-ը կանցկացնի մարզական հավաք։ հավաք. Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանն արդեն հրապարակել է Հայաստանի ազգային հավաքականի արտերկրում հանդես եկող ֆուտբոլիստների անունները, ովքեր ստացել էին նախապատրաստական հավաքին մասնակցելու հրավեր։ Նա հրապարակել է նաև Հայաստանի առաջնությունում հանդես եկող 6 ֆուտբոլիստների անունները, ովքեր կմիանան ազգային հավաքականին։ Հայաստանի կարատեի ազգային ֆեդերացիան մարտի 19-ին Երևանի Խուլհամրերի մարզադահլիճում կանցկացնի Հայաստանի կարատեի մեծահասակների երիտասարդների 29-րդ առաջնությունը։ Մասնակցելու է մոտ 100 մարզիկ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից եւ Արցախից։ Առաջնության արդյունքում լափանդես եկած մարզիկները կընդգրկվեն մեծահասակների ազգային հավաքականի կազմում, մասնակցելու 2017 թվականի մայիսի 4-ից 7-ը Թուրքիայի Սամսուն քաղաքում կայանալիք մեծահասակների Եվրոպայի 52-րդ առաջնությանը եւ վերջի մեղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում գիշերն սպասվում է անպամած եղանակ, անձրև, ցերեկային ժամերին փոփոխական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարաբարի մտյանքամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումը սպառված է